Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Kao što je sam Jingle najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno i večeras. U emisiji Viralno po prvi puta je sa mnom i gost. Večeras je tu sa mnom Tomislav Maslak iz grupe Pleteri. Dobro večer i dobrodošao. Dobro večer i hvala što ste me ugostili. Hvala vama što ste došli u ovako kasnim satima jer ipak 23 sata to je već onako vrijeme kad idemo spavat ili ne baš kako tko. <laughs> da, ja se sjećam kad sam lego, jako bi trebao, ono, prisiljavam se malo to, ali uvijek nešto još ovo, još ovo, tako, ritam mi je tako poremećen malo, ali dobro, u redu je to ovaj. Da, nisu baš sitni sati ovaj. Za početak, za sve slušatelje koji još nisu za sada čuli ko su pleteri, pa tko su pleteri? E, znači, pleteri su riječki rock band koji postoji od 2013. godine znači sad nam je šesta godina, mhm. ja sam osnivač e, i dosta sviramo, volimo to što radimo. Ovaj, počeli smo kao cover band i još uvijek sviramo neke kavere, ali sve više se okrećemo u nekom autorskom e, smjeru jer smo skužili nakon nekog vremena ono, Ajmo probati nešto svoje, a ja imam fora riff, ja imam neki dobar tekst, ovo ono tako vidjeli smo da nas to veseli, onda ajmo jednom, dvije, onda smo tako počeli raditi stvari, onda smo još dobili neke ono dečki to vam je dobro, probajte ovo, probajte. I tako mislim, evo, tako smo krenuli, tako da paralelno nekako guramo to za sad, vidjet ćemo u kojem smjeru će nas to odvesti. Ovaj, za sad tako funkcioniramo. Vrlo lijepo da je jedan ovakav projekt nastao zapravo iz, kao što si spomenuo, veselja. Da, iz veselja, iz ljubavi, ovaj, neko vrijeme nisam bio aktivan i svirao zbog nekih obiteljskih obaveza i onda to je prevladalo, postalo je prejako, sve jače, sve jače i rekao Ovaj, pozvao sam par prijatelja onda smo pomalo ovaj, iz hobija se nalaze ono ko što ljudi kuglaju jednom tjednom <laughs> tako nešto. Mm je to, malo, malo svirali, družili se i tako ovaj, nekako ta glad i želja je postala sve jača i evo to dovelo nas je do tu i nadam se da nam tu nije kraj. Imamo još puno za učiti i, i mislim da imamo još prostora za napredovati. U tih šest godina koliko ste zajedno, vjerujem kao i svim bendovima bilo je svađa. Pa koliko često se svađate? Da li je tu skla, um, da li vlada nekakav mir i sklad ili ima ponekad nekih svađa koje su malo i prevelike? Pa zapravo ni jedno ni drugo. Ovaj, nije bilo nekih većih mhm. svađa. Normalno, vlada balans. Balans. Mhm. Neki balans, da, to je prava riječ. Ovaj, nije uvijek sve ono, harmonija, mi, ono, milo i drago ovaj, normalno, gdje god su emocije u, u, svakom području života uključena, tako i ovdje mi smo svi ono u tome iz ljubavi. Ovaj, normalno da tu dolazi do sukoba mišljenja, nekih nesuglasica, neko može poteza na svoju stranu, ali ono što je najvažnije, ono što nas drži na okupu, jer da uvijek uvijek nađemo neki kompromis, uvijek e, neko popusti i uvijek nekako, kažem, e, baš taj neki balans se stvori. Tako da u biti, možda ne bi mi ni bilo dobro da je sve ono mir i tišina možda. da, nekako preveliki sklad, postalo bi dosadno. <laughs> Moguće. <laughs> no, ti si ovdje da nam ispričaš malo o vašem novom singlu Mrak, koji je, kada je izašao? Evo, pred par dana, dva, tri dana ima da je izašao, ovaj, spot još nije vani, ali evo, uskoro bi trebao biti spot vani i evo, to nam je sad, ono, top tema i uzbuđeni smo i ono, jedva smo čekali. Ovaj. Moglo bi se reći viralna tema. da, <laughs> da, viralna tema, definitivno. Um, otkuda je inspiracija za pjesmu Mrak? Pa moram reći da je to znači pa nekako evo sad kad malo razmišljam ne znam da li sam ja došao do neke prve melodije mhm. ili da li je brat znači Ivica Sven Masla koji je napisao tekst ovaj, m, mm, predložio tekst. Mislim da je prvo bila neka melodija nisam sad 100% siguran ali nekako se sve se događalo ovaj, u hodu tekst je tu važan, znači o, Ivica je napisao tekst, <clears throat> kako bi on to rekao, znači kako se on ono izrazio, pesimističan tekst sa optimističnom melodijom, tako nekako ovaj, koja ipak donosi neku nadu na kraj pjesme. Mislim, rekao bi da je to situacija životna koja se svakom od nas može dogoditi ili se događa. Znači, muškarac e, doživi gubitak voljene osobe, mhm. sad nije točno određeno na koji način, to može biti na više načina. I znači, ona praznina, očaj, jad, bol, e, ipak donosi neku zrnce nade, ono, mislim u toj situaciji čovjek nije e, ne može vidjeti ništa pozitivno, nije ni dovoljno objektivan da nasluti neki dobar kraj, ali kako ono pjesma se razvija, ipak ono e, stihovi su jak, znači preživjet ću bez nje, ipak dolaze neke spoznaje da, da će biti bolje, da tako da to je taj neki optimizam na kraju i Evo, u principu to je to. Znači, tekst govori o gubitku voljene osobe i kako se e, taj protagonist, znači muškarac u pjesmi, nosi sa, sa tim. Da li imaš možda kakve riječi a, mm. e, slušateljima koji će sada prvi put čuti ovu pjesmu? I možda koji će prvi puta čuti bilo koju pjesmu koju vi izvodite? Hmm. Pa ne znam, evo šta bi poručio ovaj, kao i kod svih bendova i kao i općenito kod umjetnosti, mislim sve to e, kako se kome svidi, mislim osobne prirode. E, mislim da će se dosta ljudi pronaći u ovoj pjesmi. Možda zbog teksta, možda će probuditi. Ovi neki koji su čuli, ovaj, su komentirali da, ono, podsjetilo me na to, to proživjela sam pjesmu, naježila sam se, mm naježio sam se, prošli su me trnci i takvi su uglavnom bili komentari i u biti, znači, e, to je to. Mislim, e, dotaknut slušatelja, mm da doživi neku emociju, provrti neko sjećanje, mislim, e, u biti to, to je sam po sebi neki uspjeh pjesme, evo to, nama je, nama je pjesma ovaj, lijepa i ponosni smo na nju. I evo i ti prvi neki komentari ovaj, su uglavnom, mislim, ne uglavnom, nego svi su sad bili pozitivni i svi koji su komentirali rekli su da su nešto osjetili, da, znači da je to je super, znači da dopiramo do, do, do srca i duša. pa to je nekako i sam cilj glazbe. Slušatelja, da. Mislim, evo, i još uz to mi uživamo u tome, tako da to je jedan predivan spoj i nadam se da ćemo i dalje to uspjevat. Vrijeme je da pustimo slušateljima da sami prosude da li su se možda pronašli u toj pjesmi i što misle o pjesmi. Idemo na jednu glazbenu pauzu, slušat ćemo Pletere i Mrak. Thank you. estoy. Slušali smo riječki band Pleteri i njihovu novu pjesmu Mrak, a večeras je ovdje u studiju sa mnom Tomislav Maslak iz benda. Još jednom dobro večer i dobrodošao. Dobro večer. No, sad kada su svi slušatelji i vaši fanovi čuli ovu pjesmu, vjerujem da vas žele posjetiti i čuti tu pjesmu uživo. Pa gdje vas se može naći neko skoro vrijeme? Pa mi ono, dosta nastupamo, s tim da evo baš u, u neko dogledno vrijeme skoro nismo baš u ovim krajevima jer mm posvuda sviramo zbilja od što bi se reklo od Rovinja do Slavonskog broda i Splita i Slovenije ali od ovih nekih svirki e, nadolazećeg bi izdvojio znači prvog šestog Nova Vas kraj Poreća tu nastupamo onda imamo sljedeće svirka onda smo u Petrinji 22. lipnja pa 23. i 24. smo u Baškoj ovaj, znači to su te neke svirke u lipnju, onda idemo na srpanj, 12. E, srpnja smo sa letom 3 u Novom Vinodolskom, 13. također nastupamo u Novom Vinodolskom, e, onda imamo 26.7. Slunj, pa prelazimo u kolovozu, u kolovozu imamo četvrtog kolovoza. Vjerujem da je lista vrlo duga, ali svi koji žele mogu to pronaći na vašoj web stranici. Tako je, da, na webu sam posjetila, koju sam <laughs> posjetila prije ovog intervjua i svakako moram osobu koja je zaslužna za vašu web stranicu pohvaliti i poslati svoje pozdrave zbog toga što je ovo jedna od boljih web stranica koje sam vidjela duže vrijeme. Tako da svaka čast. Hvala, hvala. Znači, kolega iz benda Matija Lukanić, on je zadužen za to i, i da, on, mislim da je to sjajan posao je napravio i redovito održava, tako da ono, mi smo isto zadovoljni s tom stranicom. Ono, baš je super. S ovim smo došli do kraja intervjua. Tomislav, hvala ti puno što si došao i nadam se da um, će puno, da će vam biti velike, uh, veliki crowd na koncertima i da ćete uživati. Pa evo, nadamo se i pozivamo sve naše već postojeće fanove koji nas redovito ovaj, dolaze na naše svirke i nove ljude koji eventualno nas žele poslušati ovaj, eto, neka svi dođu, pozdrav e, kolegama iz benda, pozdrav svim fanovima, našim prijateljima, sponzorima, svima koji pomažu da, da uspijevamo evo, raditi ono što volimo. I evo, uskoro stiže i novi materijal, bit ću slobodan toliko još reći, na e, mjesec dana otprilike izlazi još jedan single. Mhm. Tako da, ovaj, i to onako isto nestrpljivo očekujemo. Možemo li dobiti za Radio ovo neki ekskluziv, možda neki teaser ili o čemu se radi ili... Pa može, evo, evo neki tizer. <laughs> E, pjesma se zove Klepsila. Mhm. tu sam se ja isto malo okušao prvi put u nekom lead vokalnom području. E, I na pjesmi gosto je poznata e, pjevačica Martina Majerle, ona je isto ovaj, dala svoj doprinos. I malo je drugčija pjesma od ove, onako tu je više za naš guž dali smo si malo oduška, onako vesela rock and roll pjesma, brza i sad spot nemamo u planu, mhm. ali je isto se jako veselimo toj pjesmi, mislim da, ovaj, mislim da će se ljudima svidjeti. Pa evo mi na Radio Soviju s veseljem iščekujemo. Za sve oni koji su se tek sada uključili, ovo je bio Tomislav Maslak iz riječke grupe Pleteri. Hvala još jednom. Hvala vama. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno.